Evo još jednom svi koji nisu videli šta će biti na planu za danas mogu da pogledaju. Ajde do večeras ne bi davio o sajtu, to će biti rešeno ovih dana da pređemo odmah na timove. Ako timovi zahtevaju podhitnu organizaciju, što je već u planu i Dakle, samo me zanimaju ljudi koji su voljni da se priključe timovima i koji su možda voljni da budu koordinatori istih. Timovi koji su u planu su sledeći. Linguistic team dobija novo okruženje za rad na samom sajtu ovih dana gde će biti lista svih videoklipova i tekstova koji su spremni za prevod i treba ih prevesti. Tu će moći da se upiše ko želi da prevodi, a ko želi da prevodi očekuje se od njega da to ozbiljno shvati i da odradi što je pre mogućem roku, a Ako ne može, onda samo nek se ne upisuje i nek prepusti nekom drugom ko možda može da to obavi, jer ako se čeka na njega, on to ne radi, stojimo u mestu i to nikako ne valja. A, development team, ne znam da li ko ovaj, a, trenutno ovde ima znanje za to, ako bude nek mi se javi mi ćemo također imati nešto slično. Zatim media team, kogod želi da radi na plakatima, flyerima, motivacijonim slikama, pamfletima, brošurama, bilo čemu, nek se javi, čini mi se Nenadu. Zatim, communications tim. A, nije još uvek oformljen, treba da se oformi, a, verovatno će koordinator biti Mina. A, <clears throat> a, tu je najbitniji sledeći pod tim recimo odnos, odnosi sa javnošću, znači a, da li neko izlaženje na ulice, de, deljenje E, flajera, lepljenje plakata, e, pravljenje nekih štandova, e, dogovaranje radio i eventualno TV emisija. Zatim odmah pored, mada mogu čak i zato je sve u communication timu, bit će tim za organizacije događaja, tu se misli na malo veće događaje, već imamo neke u planu. E, na primjer, Beograd je nedavno imao finu akciju e, čišćenja elektronskog otpada, e, pa mi bi mogli nešto slično možda da napravimo i u ostalim gradovima, naravno Tu treba da se sarađuje i sa upravom gradova, gradskom čistoćom, možda nekim školama itd. itd. E, isto organizovanje zideja, organizovanje, nemam pojma tako, svih tih većih događaja, Za početak isto, čim se sredi sajt imamo u planu da se izađe na ulice, da se polepe plakati i dele recimo da li flyeri, da li brošure, to ćemo još videti uz koje bi mogla da se potpisuje i neka peticija. Sad ne znam, ovaj, moram da proverim kako je stanje sa onom za E, protiv genetski modifikovane hrane, ali ne mora biti ta, eto, pošto ta već rađena, mogli bi malo i nju pa da pređemo i na neku drugu. E, to je znači u skorijoj budućnosti plan. E, šta još oko toga, time sam odmah objasnio ove dve tačke, znači e, promocijni materijal, materijal, Plakat je odrađen, čim sajt bude totalno funkcionalan, bilo bi lepo da svakako u mogućnosti odštampa par a, kopija i polepi po svom gradu, eto bi ljudi došli da se informišu. Ja se nadam da će to biti do kraja meseca iskreno. Zatim film a, Nenad i Andrija su našli dve potencijalne lokacije. A, treba da se održi još sastanak sa Peterom, a, o kome će se znati malo detaljnije oko same promocije filma, datuma, e, prevoda, pošto se radi na tom da ne bude ono red po red, ali evo i Damjan ima lepu ideju kako bi to moglo da se odradi ako mm, bude moralo tako red po red. Eto, sada ću ovaj, napraviti malu pauzu posle svega ovoga, ako neko ima nešto da pita, doda, Da krenemo od Denisa. Čekajte, e, ja imam a, poziv na Skype-ova, tako izvinjate. Damjane? Ništa za da sad, hvala. A, Natalija i Damir? A, može dalje, ništa za sad. A, Nenad, ako imaš nešto kuca, srđene, da li imaš ti nešto da dodaš? VK Vendetta, ovaj, da li ti imaš nešto? E, Ćira bre... E, Ćiro, da li si tu? Ivana? Ništa za sad. Nataša? E, ja ću da pričam kad budemo došli do one peticije za GMO. To je sada, spomenuo sam je par. Jel pričamo na tu temu? Pa evo, mi smo se povezali, ja sam sa Irene Barec stupila u kontakt, ona je opet pokrenula akciju oko prikupljanja petice. E sad svako od nas gleda na koji način da dođemo i do ljudi koji su pre par godina već govorili protiv toga, znači stupamo u kontakte, e, ja sam krenula da skupljam, ja sam skupila jedno 50 potpisa do sada, ali ne na ulici, nego ovako od prijatelja, poznanika, ljudi oko sebe. E, strašno koliko su neobavešteni. Mm, da, zato i želim da se održi odmah akcija čim sajt bude operativan. Širenje, znači promovisanje pokreta, informisanje i a, kako se zove, odmah potpisivanje peticije, pošto to je ljudima totalno usput i zašto ne raditi dve korisne stvari odjednom kad već možemo. E, Ćiro, evo, da li možeš sada a, e, da pričaš? Izgleda da ne. Otkuca ako imaš nešto. A, e, Mirta. A, šomi. Milan, samo da pitam ovo što se kucalo, ovaj sin, sin, probam da se, tu je samo nešto neki servis, šta je ovo, srpski čarter, da se završi što pre nešto piše akcije, promocije, film i to je to. Jer se na tome radi e, prevod i ostalo? Ne, ovaj, to sam samo uh, stavio tačke koje će biti večeras na sa, sastanku, a sajt uh, je posebna priča, ali evo, danas je bilo novih a, preokreta na tom polju, znači prevedeno dosta tekstova, tako da mislim da ćemo to moći uskoro da završimo. A ovo ostalo sam malo prepričao, znači... Ne, opušteno, to je sve. Ok, hvala ti. A, statis nije tu. A, Maro? Ne, ništa. Halo? A, halo, dobrodošla. Ovaj, mi smo već počeli sa sastankom. A, pa ćeš sačekati onda na sledeći krug, a, na, nemoj da se ljutiš. Da slušam. Ok, a, gde smo stali? E, ovako, ovaj, srđane, ovo je pa manje više bila tvoja ideja saradnje koordinatora i čeptera na e, području bivše Jugoslavije, pa preuzmi mikrofon. čitog Balkana. E, zašto Balkana? Zato što manje više svi imamo ne, neke zajedničke muke i probleme i približno isti mentalitet ljudi. E, druga stvar, e, to bi više bilo neko obezbeđivanje i, i logistika za prelazak u drugu fazu tranzicije, ali to tek dolazi malo nakon ovog svega što bi, što bi se izvodilo. Poenta priče je e, da bi se desilo jedno zajedničko planiranje, projektovanje, e, konstrukcija idenih rešenja i zajedničko i sinhronizovane delovanje na terenu, što je po meni možda i najbitnije da bude e, dobro koordinisano i sinhronizovano u isti dan da se dešava e, na celom području Balkana, e, time bi se privukla, pretpostavljam, i dobra medijska pažnja. E, nakon toga bi se malo ubrzano prikupljale i obrađivale neke informacije koje bi bile neophodne za, za taj početak druge faze tranzicije. Samim tim, bi trebalo što pre uključiti i stručni kadar u rad pokreta, e, inženjere, doktore, profesore, e, zašto zbog potvrde o izvodljivosti svih ovih projekata koji će se raditi, a koji su opet iz, izrađeni na osnovu prikupljenih i obrađenih informacija. Znači, neko treba da nam sve to verifikuje. Tako da mislim da imamo sjajnu šansu e, kao Balkan za početak da se malo, malo e, kako bi rekao, ne ogradimo, ali malo da se trgnemo, da ne gledamo više baš toliko sad globalno, mislim da bi trebali prvo ovde da napravimo na Balkanu da je dobro i dobro koordinisano, dobro povezano, jer ako ovde uspemo to da uradimo, da napravimo tako dobru mrežu, mislim da smo pobedili i, i onda sve ostalo će biti mnogo lakše. Ja samo imam još da dodam a, da eto određeni koordinatori specifično baš iz bivše Jugoslavije mogu da sarađuju na projektima tipa prevođenja sajtova jer se dosta dobro razumemo svi i na još tako nekim stvarima i to bi bilo super a, mnogo manje utrošene energije a postignut posao Pa idemo redom, pošto Denis nije tu. Damjane. Da, pa ja mislim da je to jako bitno, mislim, prije se mi udružimo, jači ćemo biti na svim području i to je sasvim normalno i nužno učiniti. Tako da ja se s time totalno slažem i to je treba napraviti što pre. E, evo samo da ne bi bilo kao juče, juče smo se svi manje više složili oko toga na koje koordinatora kojih ima ovde odmah da se povežemo i posle ću pričati i o sajtu na kome bi eto mogli da se planiraju ti zajednički projekti i sve pa eto koje koordinator odmah može da se poveže sa ostalima bar da počnu da rade na tome e, Damjan ako imaš još nešto da dodaš ako ne idemo od Natalije pa redom da vas ne moram prozivati Da, dalje, dalje. Na koji način ćemo se mi sad to povezati? To ćemo ostavljati neke mailove ili kako se misli? A, ja sam, na primjer, ovdje za Srbiju napravio oficijalni Skype, pa možete eto i tako, možete svoje Skype adrese, svoje mailove, mislim to je već stvar dogovora sad od mene samo mail, evo već je tu zapisan, pa budemo komunicirali dalje, moram srediti oko Skype-a onda. Nenad, imaš li nešto da dodaš? Srđane? krene u, u, u pravi posao, da se malo ozbiljnije sve to radi, a mislim da će posle toga biti realne šanse za to. Da, baš zato sam i odmah da, za to da se povežemo i da se odmah radi na to da ne ostane samo na ideji kao što se desilo već sa dosta stvari. Uh, Ciro, e, Ivana, e, ve ti možeš da napišeš umeđu vremenu. Ciro e, i ti ćeš morati da napišeš. Ivana? Slažem se ovaj tog ovezivanja jer svakako ono, zajedno smo jačine i da se lakše. Tako da sam za. Nataša, idite slobodno radom da vas ne moram prozivati mene, slažem se sa tim povezivanjem, evo, Milana, mi smo bar tu, pa <laughs> ćemo se lako povezati i sa ostalima. Ovaj, ok, to povezivanje naravno preporučljivo, ali ajde neka, neka se, mislim, svi ti koordinatori čartera su sigurno svesni da to zahteva dodatno ekstra vremena sa njihove strane, a onda neka i ustanove određeni neki sastanak koji bi možda imao neku satnicu nakon koga bi izveštaj sa tog sastanka ili već zapis ili šta već transkript neke vrste postojao kao jedna vrsta nekog rada koji se desio iza njih, to jest šta je neka vrsta nekog, i nekog update-a, eto to bi bilo recimo moj predlog, možda čak i na ovom ofic nekom od sajtova koje, mhm, koje mhm, imamo mhm. u, na raspolaganju. Pričat ću o tome malo kasnije, tom Balkan sajtu što je već u planu. A eto što se mene tiče, meni se sviđa ta ideja o sastancima koordinatora što se tiče planova nekih itd. kao što ima na primjer Evropa i Amerika, eto Amerika se vodi, mislim i tamo ima 50 država plus Kanada plus i Meksiko i sve, sve se vodi kao jedan. Tako da bi mogli i mi. Nenade postoji sajt, znam to, ali nije funkcionalan, to treba da se sredi. Maro, imaš li ti nešto da dodaš i znaš li možda šta je sa Anom, što nje nema na sastanku? Pa, ne, nemam ništa da dodam, a za Ana ne znam, А, требаше вчера ние да имаме состанок на нашиот чаптер, ама гледам дека го нема, изгледа сега а, баш тоа сакам да прашам, сите ќе бидат сега, мислам, вие што сме од бивша Југославија на овој канал, Македонија, Србија, Хрватска и така навани. А, ме слушате? Да, да, кажи. А, ке повторам пак. А, Ана, не знам каде е, требаше да дојде Требаше вчера да имаме состанок, ама немавме. Не знам, немаше никој. А гледам сега дека го нема ни нашиот канал што е за Македонија. Така да сакав да прашам дали сите канали за земјите од бивша Југославија се тука тука ќе се одржуваат состаноците од сега па натаму. Ова е se, ова ovo vas ovdje će se sada održavati znači sastanci za komplet Jugoslaviju, ovaj, tako da o, bit će više otpasova ovaj, o, izbrisano zato što post, ono, šta ja znam, nema puno ljudi, a moće se praviti za posebne sastanke, znači moće se praviti ovaj, moćeš napraviti sobu, izađu iz te sobe, znači ta soba nestane. Bilo je previše soba i server nije bio lak za snalaženje novim korisnicima, pa se danas radilo na tome da se to sredi. Evo, da pređemo dalje do... Da, Damljeno je u stvari, da li možeš da izvestiš a, šta je sa hostingom, da li je rešeno ili da li imaš neke nove informacije? A, ne, nemam novih informacija, samo, kao što sam rekao, treba da se mi pošalje mail sa domenom i ja ću to njemu poslati i u ponedijak, vjerovatno će biti već, kao što sam već rekao, domene hrvatskog čeptera, srpskog čeptera postavljene, pa ja, i makedonskog, ako dolim od njih na tom serveru gdje je već naš, naša domena, naš, naš peć, da. Tako da za sad ništa novo, čekam na vaše mailove. Ne, nisam ni danas bio pozvan, ali mislim, mislim da ni jedan mail još došao. A, tako da, a, kad će to se srediti, onda ja samo šaljam, formatiram dalje i to je to i onda će se, kažem u ponedeljak, to srediti. Znači. E, možeš li mi samo još reći da li je to privatni a, e, server kod nekoga kući, pošto sam tako nešto ovaj, ranije čuo, ili je a, e, firma neka profesionalni hosting? To je profesionalni hosting, firma je, mada kao što sam rekao, on ne, pasivno ne prodavaju toga, nego ima za svoje potrebe, pa taj koji radi ima, uh, ubacio i naš uh, znači taj naš, tu našu domenu besplatno, tako da mi sad nismo ništa plaćali, a šta će bi dalje ne znam, on će mi sve reći u ponedeljak kad mu ja pošaljem mail da on vidi koliko to prostora, šta, kako i zašto i kad on bude imao sve postavljeno, onda ćemo, će mi moći sve reći uh, i onda ću ja mo, moći to iznijeti vama. Tako da za sad to se ništa ne zna dok ne dobije on domene da vidi koliko to prostora treba i takve stvari, tako da kad dobivam te informacije odmah uh, ću saznat više, mislim kad dobivam vaše domene odmah ću znat onda šta i kako, kako u ponedeljak, najkasnije utorak. Da. Ok, evo tu je lista svih onih koji su se već javili da bi donirali dakle na um, zajednički hosting. Evo, kod nije upućen, uglavnom u planu je da svi serveri da, da li bivše Jugoslavije ili Balkana, za sada bivše Jugoslavije, budu na jednom serveru a, zbog manjih troškova, boljeg kvaliteta usluga i lakše će nam svima to, znači a, i to je to što se tiče hostinga. A, dalje, sajt. A, imamo adresu za za Zeitgeist Balkan koji treba srediti. Um, ideja je sledeća da on redirektuje na sve uh, sajtove chaptera, znači na njemu će se nalaziti linkovi ka ostalim sajtovima, dakle Slovenija, Srbija, Hrvatska, Makedonija, Um, Bosna čini mi se nema, Crna Gora nema, ali eto kada bude imaće i oni ako se uključe i ostale države sa Balkana, naravno i do njih. A, eto, verovatno će biti dostupan u svim ovim jezicima a, i u engleskom, to ćemo još videti. A, još jedna ideja mogu bi neki zajednički forum da se napravi tu i nešto za ovu zajedničku koordinaciju e, svih akcija. Znači kad se koordinatori povežu može na tom sajtu sve to fino da se dogovara e, itd. Da li neko ima nekih pitanja, idemo od Denisa pa redom, nemoj da prozivamo opet. Nemam ja. Ja sam više manje sve rekao što se toga tiče, tako dalje. Nemam pitanja. Ništa, ajmo dalje. Sve cool. Srđana nisu te preskočili, ali evo, javi se ako imaš nešto. Ne, ja, javio bi se da imam nešto da dodam. Ok, to je to onda. Uh, Natalija, to ti pošto danas imaš mikrofon, mogu bi recimo da izvestiš kako vi napredujete sa vašim chapterom, sajtom itd. Evo ja intenzivno radim na webu, nadam se da će do kraja ovog tjedna bar biti ona nekakva osnovna postavka objavljena. Držite fige. <laughs> Dogovaramo sastanak, nadam se da ćemo i to uspjeti ugurati u ovaj tjedan dogovoriti nekakve konkretne akcije, već jednom da se nešto počne događati kod nas i to je više manje to. Evo, e, ko hoće može da izvesti kako je stanje sa dogovaranjem prostora za puštanje filma, Nenade, ti možeš da napišeš, Andrija nije tu, on je i juče pričao, ali evo pokušat ću da ga dozovem da i on ispriča ovima koji nisu tu, bilo ko ko ima nekakve informacije o filmu, neka kaže, i uglavnom ovo ovaj sve će morati da bude u dogovoru sa koordinatorima. Niko nema ništa o tome da kaže. E, pa evo ja čekam odgovor od ove glavne gospođe koja vodi program za kino u Rijeci. E, poslala sam je baš jedan dopis u petak, ali vjerojatno nije vidjela jer je bilo to negdje oko tri popodne, tako da sutra će mi valjda odgovoriti. Pa vam javim sve evo da se ja ubacim, u Zagrebu e, čekali smo da završi tu jedan festival e, filma i onda će biti jedan direktor tog kina na raspolaganju za direktan sastanak i onda ćemo, nadam se, znati sve. Mirta, ti mislim da možeš ovaj, više sa Natalijom da se dogovoriš oko dogovaranja prostora za puštanje filma u vašem kraju Što se tiče Srbije, pošto je Ivan jako zauzet u zadnje vreme, možete se slobodno javljati i meni, to je sve, on je već obavešten o tome, e, tako da možete slobodno mene da kontaktirate u vezi bilo čega što se tiče chaptera ili e, filma trenutno. Da odgovorim i e, ko beše pitao V, a, Communication Team je u organizaciji a, za generalni communication će biti a, Mina koordinator, ne znam da li nju znaš, a, za organization team možeš ti da budeš koji će biti zapravo pod tim communicationa koji će imati i odnose sa javnošću, a pa ako neko želi može da se pridruži. I to je to. U stvari ja se izvinjavam, pa malo sam se zaneo. Da li, mislim Mina se za sada javila, ali ako neko ima nešto protiv, nek se slobodno izjasni ili ako neko drugi želi glasanje ili bilo šta neka kaže a evo, možete te da prodiskutujemo o tome još malo, pa ću preći na još jednu stavku i to je to za večeras, čini mi se. Da li ima neko ovaj, da kaže nešto na tu temu oko communication tima trenutno? Ok, da li ima neko da kaže nešto u vezi a, tehnološkog tima koji je u planu? Ok, izgleda niko ništa. Evo još samo jedna tačka za večeras. Informisanost ljudi a, dobro, on će nastaviti. Informisanost ljudi o neoficijalnim i oficijalnim čepterima. A, kao što svi već znate, postoji Zeitgeist pokret a, koji čak je različit na Facebooku i sajt, znači nije isto organizacija, ali dosta ljudi misli e, da su oni zapravo oficijalni pokret, oni su naglasili da su neoficijalni, čak im je bilo ponuđeno da budu oficijalni, to su odbili. Mm, ali eto i dalje dosta ljudi misli tako. A, e, mi ih naravno podržavamo u tome što radi i sarađujemo sa njima na nekom nivou svi oni tekstovi sa tog sajta koji prođu kroz detaljan proofreading i proveru šta je uopšte napisano u tom tekstu će se nalaziti verovatno i na našim sajtovima e, samo eto oni e, ne prate globalna dešavanja pokreta i e, Mm, imaju neke različite ideje recimo, pa bi trebalo ovaj, što pre da se odrade oficijalni sajtovi i da se ljudi upute ka oficijalnim a, chapterima, tačnije da se informišu da postoji to, pa ko je voljan da pređe. Naravno, mm, mi namo ništa protiv njih i ne zabranjujemo da radi gde da ti ljudi dalje sa njima, eto samo da budu informisani da postoji oficijalni koji prati dakle globalna dešavanja pokreta koji prisustuje sastancima koji ima sastanke na lokalnom nivou itd. itd. E, pa eto, ne znam ako neko ima, ne moram ovde redom, ali kogod želi neka kaže nešto. Ja ne volim red, ali želim vas pozdraviti. Zdravo, od Korana, pozdrav mačem. Polako, ovaj sastanak opet traje. Um, Denise, Damjane, Natalija, da li neko ima nešto da kaže? Pa ja kad, ako ja, pa Denis ja ti. Neka, neka, Denise. što se mene tiče, slažem, slažem se, svaki chapter mora biti oficijalan chapter, svaki koji radi za sebe, uh, znatno ređeš zašto radi, radi za sebe, radi za pokret, ako se nekome teško pridružiti nekoj oficijalnoj strani, to je njegov problem, ali jer mislim da ovako se samo može raditi, inače, kao što je već puno puta pominjem, kaos, kaos, kaos, a to si niko od nas ne želi. Evo, toliko je A šta je tako loše kod kaosa? Na Naprimjer, ako mi baš želimo kaos, i kod Dobro, sopstvenog samo, samog e, samo, razmišljanja i ne znam šta. Zašto mora... A, može idemo redom samo. Ne, ne mogu ja, možete mi onda staviti u zatvornić neki ako baš želite me kontrolirati ono. Slobodno stavite me ono ako baš želite. A, Natalija. Dobro, dobro, dobro. Hoće Damjan nešto reći prije? Izvinjavam se, Damjane. Uh, e, Kolane, nije dobro miješati filozofiju kaosa sa kaosom koji se događa na cesti ili, ili u, u sklopu neke organizacije. Ne bi sad mi filozofski pričali o kaosu, nego zna se šta, šta se sa kaosom, kakav kaos se, se misli i ne ide se tu u nikakvoj kontroli, tu se stvarno ide samo za stvar, da je stvar organizirana, da recimo, na primjer, e, ako se napravi z zidej, da ne, ne donosi pet ljudi odjednom e, uzvučenje, nego da svaki zna ko šta radi, ko je šta doneo. Hvala, i da hvala, se hvala, to... hvala, hvala, hvala, puno hvala. Redo, ja, e, čeo. Natalija. Pa evo kod nas se isto desila ta situacija jednog kaosa, bio sa to dobar ili loš kaos, to ćemo odrediti poslije postoji ta jedna druga udruga. E, mi nismo nikad još u biti e, se našli onako živo i o tome svemu pa razgovarali. Nadam se da će se to uskoro desiti pa da ćemo to riješiti na najbolji mogući način. Također mislim da se podržavamo i i mi njihov rad podržavamo i nadam se... Da User disconnected from your channel. E, međutim, velika je zbunjenost među članovima. Evo sad baš na Facebooku smo napravili jednu grupu aktivističku, gdje su onak ljudi se javljali s nekim idejama, pitanjima, zbunjenost, e, baš opći kaos je nastao, e, na rubu svađe čak u nekim trenucima, tako da mislim da to stvarno treba izbjegavati i nekako riješiti na što bolji način da bi svi bili funkcionalni, neko nam je prvenstveni cilj. Srđane? Pa da, naravno, ćemo stajati na putu, a s druge strane mi između sebe moramo i bitno jako da smo dobro organizovani, da, da se ne gubi previše vremena, da se ne, pre, da se ne prepliču ljudi u istim poslovima i da ne bude tih svađa i razmirica bespotrebnih jer to najviše koči od svega. To stopira i vrati par koraka unazad. Zato bih ono zamolio sve da zaborave na, na svoj ego i na šta je on, šta sam ja, šta, ko, kako, nego da gledamo šta je ispred nas i to da guramo. Ivana? Pa da, ovaj, znam o kojoj, o, koje, o koje se toj grupi radi i stvarno mi nije drago ovaj, gledat uopće prepucavanja jer eh, ne vodi ničemu i samo se stvaraju nekakve negativne tenzije a naravno to sve otežava i posao i planiranje šta ćemo uopće dalje. Tako da mislim da ne znam, te ljude treba nekako razumjeti ili ih jednostavno ignorirati, ja ne znam isto, nisam pametna po tom pitanju. Pa ja sam recimo bila žrtva tog, <laughs> i moj muž, evo dodaje, upravo tog e, sajta aktiviste Zajgajs pokreta, i odmah sam se, na čistog dana sam se uključila i isključila iz grupe. Pa da, očito je to jedini način, ono, samo se isključiti i gledati svoja posla i neke svoje ciljeve, jer ovako to samo ono nešto spletke neke, ono, prigovaranja, pametovanja previše, a ne znam čemu vodi stvarno. Potpuno se Ivana slažemo, apsolutno. Znači ono je potpuno na besmislena prepirka, otprilike ko je arogantniji, sujetniji, ko ima veći ego, ako je to cilj našeg, našeg ovog pokreta, onda zaista ništa. Pogotovo ne takvi ljudi koji na taj način hoće to da prezentuju. Znači, ako se mi e, postavljamo kao neko ko smo, da smo mnogo pametni, inteligentni, načitani, ne znam nija šta, i jedno, jedna agresivan način, način razgovora i pristupa. Dakle, ja tu kažem vam, ja sam se istog dana i suprug i ja isključili iz toga i vrlo mi je žao, vrlo mi je neprijatno. Da, ovaj, uh, samo moram još jednom, Zajges pokret na Facebooku nema veze otprilike sa Zajges pokret sajtom, a Zajges pokret sajt manje više <laughs> nema veze sa uh, globalnim Zajges pokretom, tako da to je jako u suštini komplikovano, ali treba eh, <clears throat> informisati ljude da postoje oficijalne grupe, oficijalni čepteri i to je to. Uh, Šomi, ne znam imaš li ti nešto da kažeš? Pa dobro, mislim da svi mi vrlo dobro znamo šta je produktivno, a šta nije produktivno, bar kroz sve ovo vreme koje smo proveli u nekim organizacijama, to smo kapirali, tako da treba treba napraviti malo, to je jako bitno, mislim, mnogo ljudi e, jednostavno kao što se reče, e, napusti vrlo kvalitetnih ljudi, isključe se iz, iz te priče zbog nekih drugih ljudi koji imaju problem sa egom. Ne znam kako to da... Ali dobro, vremenom će se to kristalisati, ja mislim. Snežana, imaš li ti možda nešto da kažeš ili dalje samo slušaš? A, Maro? Ne, ništa. Sjeo, sjeo ništa. Ok, dakle, to bi bilo to. A, da li da zaključimo sastanak ili neko ima još nešto? Ja bih samo još uh, napravio repliku baš toga što se događa. Ja mislim da odmah kad budu ti ljudi videli uh, naš skupan rad, uh, znači neko postignuće, sad veliko manje nema veze, uh, kad bi ti ljudi uvidili da, da, da, da smo napravili neki, neki push, da smo nešto pokrenuli, da stvarno nešto funkcionira, da ima glavu, jedro i rep, ja mislim da će se uh, ljudi jako brzo priključiti uh, i To je jedini način kako ja vidim gdje će ego popustiti. E, znači, totalno, znači, to samo ubijediti te ljude da, da je bolje raditi ovako, na ovakav način, ovakim pristupom i mislim da, da će se onda sve to složiti i ljudi će imati e, poverenja drug u drugog samo zbog toga jer, se već nešto, jer će se nešto postignuti, nešto napraviti i to ja mislim da je ključna stvar uh, kod ovog konflikta. Da, upravo to treba rešiti neke stvari i sve će biti ok. Ovo, ovaj, ja bi onda sastanak zaključio da prestanemo sa snimanjem, a ostavite svi tu ja odmah posle imam nešto još da dodam.